قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجين الحمد بهذا الاجتماع وبهذا النور العظيم menciptakan kerajaan jagat raya yang demikian luas luas yang melebihi keluasan karena di alam dunia ini terdapat berbanyak dimensi di alam dunia ini ada dimensi manusia ada alam jin ada alam roza, ada alam syaitan ada alam Semuanya sama-sama ada jenis Tapi berbeda dimensi Bagaimana? Berarti kita menggunakan radio Radionya sama Tentunya sama Putar sedikit sudah berbeda sekarang Demikian keadaan alam jin yang juga di dunia Demikian alam syaitan yang juga di dunia Demikian para malaikat yang juga sebagian besar di dunia dan demikian pula alamul al-barzak yang alam ruh juga dituji. Jutaan dimensi yang tidak kita ketahui selain ini, kesemuanya berada di dalam satu kerajaan tunggal Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala. Dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia tidak bisa melihat jin hanya sebagian kecil yang bisa melihat. Jin tidak bisa melihat setan hanya sebagian kecil setan yang bisa melihat jin yang bisa melihat setan karena jin dikota oleh setan. Dan setan ini juga tidak kesemuanya bisa melihat ruh karena ruh lebih baik daripada setan dan tidak kesemuanya bisa melihat seluruh malaikat karena malaikat lebih baik daripada ruh walau sebagian ruh diizinkan melihat malaikat dan demikian semakin baik dan semakin baik daripada menembus alam baik dan makhluk yang paling menembus alam baik yang berdalam Sayyidina Muhammad dimensi demi dimensi alam demi alam kegairan demi kegairan terpengus sampai lepas dari seluruh tempat dan makan tempat dan waktu makan dalam bahasa Arab waktu bertempat lepas dari semua tempat lepas dari semua waktu dimensi apa itu seluruh dimensi masih terikat dengan waktu terikat dengan tempat ini dimensi yang terakhir lepas dari waktu dan lepas dari tempat. Dan di situ lah perjumpaan perbulan ini dan tidak ada perjumpaan lain kecuali hanya dengan satu yaitu Muhammad Rasulullah. Undang juga sepanjang alam semesta ada hingga alam ini berakhir untuk sedihnya Muhammad lepas dari seluruh dimensi waktu dan tempat, lepas dari segala kemampuan alam semesta. Adil hadir yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa Taala diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari setelah selesai menciptakan alam semesta ini dibangun dengan megahnya jaga raya ini dengan segala dimensinya dan Allah nulis di atas arasnya bahwa rahmatku mengalahkan atau melebihi kasih saya atau melebihi kemurkaanku kasih sayangku melebihi kemurkaanku itu tulisan tertinggi di atas puncak tertinggi arus. Orang berkata sebagian mengatakan yang paling tinggi itu ucapan Allah Ya Allah Muhammad Rasulullah. Nah, ini maknanya. Karena karena harus milik Allah Subhanahu Wa Taala rahmatku melebihi kemurkaanku. Siapa rahmatnya Allah? Wa ma'asalna dari rahmatnya Allah adalah Muhammad Rasulullah inilah perwujudan dari rahmat ilahi dari sini Allah membuka seluruh rahmatnya bagi segenap dimensi alam semesta dari sini Allah ciptakan cahaya ini terciptalah seluruh alam semesta hadirin hadirin awal dari seluruh penciptaan alam semesta Maka oleh sebab itu sampai di dalam neraka masih bisa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dia tetapi masuk neraka kerana banyak dosa, masuk neraka kerana banyak dosa, tapi akhirnya akan masuk ke dalam surga. Kita berlomba-lomba sekarang bukan untuk masuk ke dalam surga, karena masuk surga neraka itu Allah menentukan. Kita berlomba-lomba untuk dekat kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau kita mau membuka lebih dalam kita hati dan samudera yang suci kita renungkan Allah itulah cinta. Cinta itulah oleh Allah Subhanahu Wataala. Lepas dari mana itu, cinta kita kepada selainnya maka kita akan mengalami permasalahan. Cinta kepada Allah Subhanahu Wataala kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sempurna maka terpecah kepada makhluk maaf cinta kepada nabi cinta kepada ayah bunda cinta kepada anak cinta kepada keluarga kepada tetangga dan lain sebagainya terpecah dari cinta kepada Allah Subhanahu Wataala. taala jadi hakikat cahaya Allah oleh Iblis sehingga dari seperti cinta itulah terkodai yang Nabi Adam hingga jatuh ke muka bumi karena makan buah kuli karena cinta itu diseroinkan oleh Iblis maka berhati-hati dengan cinta cinta itu adalah untuk yang maha memilikinya yaitu cinta kepada Allah yang maha berhak dicintai dan maha melimpahkan cintanya kepada yang menghendakinya yang menghendaki cinta Allah diberi cinta Allah mana anak itu anak-anak mana Rabbul Fahmi Ahbabu Liqa'ahu Barang siapa yang rindu jumpa denganku Aku pun rindu jumpa dengannya dan juga dalam surat Sahih Bukhari yang hingga kami abdi bi. Aku bersama bersangkaan hambaku waliyadun di masyarakat. Maka silakan hambaku bersangka dengan prasangka yang dia hendaki. Kalau dia ingin mencintai mencintaiku, maka aku ingin mencintai Yang mendekat kepada aku, aku lebih mendekat kepada dia tinggal kita yang ingin kita perbuat di dalam usia yang beberapa hari di dunia ini apa untuk melewati kehidupan yang kekal dan hayati. Hadirin mungkin saya tidak berpanjang lebar karena setelah ini masih ditunggu eh, rapat untuk dibesarkan rahmatnya Allah hingga tumpah Allah kepada kita sepanjang usia kita hingga kita wafat hingga kita melintas di alam barzah dan melintas hingga menembus akhirat dan sampai kepada saudara Allah bersama para salihi para dan mubarakin ingat di saat kalian tidak mengerti diucapkan beliau walaupun ada penerjemahannya nanti insya Allah tapi pusatkan pandangan kalian kepada wajah wajah Rasulullah ini itu cermin cahaya Allah karena Rasulullah SAW bersabda adalah unak dihukum di tiga hukum maukah kalian mengkabarkan orang bisa hanya tinggal beberapa saja dan semakin hari semakin sedikit para salihin dan para ulama Insya insyaallah malam selasa depan kita akan melihat wajah yang sangat indah yang selalu penuh doa hari-harinya penuh dengan sunnah kepada seluruh hadirin di kawasan Madinah Al-Mukarramah masing-masing mempunyai hajat kabulkan seluruh hajatnya masing-masing mempunyai kesulitan di antaranya mempunyai kesulitan dengan masalah dan dunia Allah Azza yang sulit maka selesaikanlah oleh Allah jadikan malam ini malam terakhir kesulitan bagi malam ini jadikan malam ini malam yang paling banyak kau lipai kemudahan dan rahmat bagi kami dan jadikan bersumpah demi keagungan cahaya namamu, ayo Allah buktikanlah bahwa engkau lah yang betul maha terbawa, engkau lah yang betul maha melimpahkan kebahagiaan, engkau lah yang betul maha melimpahkan anugerah dan kasih sayang, beri kami bukti agar kami semakin beriman kepadamu, kami percaya engkau maha menunjukkan kebahagiaan, kami percaya engkau maha menunjukkan Allah la usyiku billah la usyiku bihi syai'a Wahai Allah Seandainya kami ditimpa Banyak musibah pun Kami tidak akan menyembah selainmu Kami tidak akan menemui Tuhan selain